loptom u mikrofon. A eto, prošla nam je po, povijest. Nije povijest, ali prošla je i povijest, a i ponoć, ponoć četiri minute, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Loptom u mikrofon. Kako to obično biva, krećemo sa nogometom. Nogometaši Rijeke protekloga tjedna imali su dupli program. Prvo su u utorak gostovali kod Istre u Puli u regionalnom derbiju slavili sa 1-0 pogotkom Kvržića u 77. minuti da bi ovoga vikenda, točnije jučer, sada već i prekjučer, e, na Rujevici nakon mjesec dana igrali domaću utakmicu i sa, također sa 1-0 slavili protiv Osijeka. Pogodak je ovoga puta pao još kasnije u 88. minuti. Jakov Puljić je bio strijelac ponovno je Matijaš Kek pogodio, dakle budući da je i u toj utakmici u Kulik Vržić ušao s klupe, dao gol, sada je Puljić ušao s klupe, dao gol, pa eto nadamo se da će se taj trend i nastaviti, a prije nego što nastavimo i dalje o, riječkim planovima, barem e, idućega tjedna slušat ćemo što su rekli nakon te utakmice Zoran Zekić i Matijaš Kek. Ništa Rijeci na pobjedi. Nije lako ovako dobiti gol praktički na samom kraju 90. minuti. Mogu reći da atmosfera bila odlična. Na ovom stadionu uvijek je onako burno, ali što se tiče utakmice mislim da je bila dosta čvrsta. Koliko kvaliteta s jedne i s druge strane, to ćete vi procijeniti. Malo smo prvo povremeno bili nedorečeni što se tiče tih izlazaka napadački, nismo bili dovoljno konkretni, drugo povrijednje smo i to malo popravili, ali imala rijeka svoje šanse, mi nešto manje, ali uglavnom, eto, na kraju Znate da nije moj stil, neću kukat, neću plakati, ali nije mi jasno ovaj danas kriterij suđenja. Apsolutno po ničemu, niti ovaj crveni karton, to je drugi žuti. Mislim da je čovjek imao u prvom barem jedno šest žustiri startova od ovog Marićevog a s druge strane dobili smo gol, imali smo, znači, Marić crveni karton, Mudražija leži, da li bio faul, nije bio faul, Barača me ne pustio u dvije minute, tako da evo, dobili smo gol u igri 10 na 7. Ali time zaista ne bih želio manjiti pobjedu Rijeke, čestitam i želim puno sreće u nastavku prvenstva. Očekivano teško, sa puno duela, agresije, prekidanja ritma, ali mislim da smo na kraju zasluženo pobjedili. Čestitam igračima, Nagradilo ih je danas ta želja, ta, volja, ta ustrajnost. Osijek još jednom pokazao se kao organiziran, čvrst u duelu, agresiju u drugim loptama, ali rekao sam, to, su, to je bila očekivano utakmica kakva je bila. Je očekivana utakmica, tvrda, agresivna, sa dosta snažnih duela, puno nervoze, ali eto Rijeka uspjela doći do važne pobjede, pogotovo s obzirom na ono što se dogodilo danas, e, budući da je Dinamo slavio protiv Hajduka u Splitu sa 2-1, Rijeka je ponovno samo jedan bod iza Hajduka i bit će interesantna utrka za to drugo mjesto, mislim da možemo sada biti potpuno sigurni da će Dinamo uzeti titul, odnosno da će obraniti, ne obraniti, ali ponovno doći do naslova, preuzeti ono što je Rijeka napravila prošle sezone. E, Bijeli će upravo kod Dinama igrati iduće kolo u Maksimiru, iduće subote od 17 sati, a Dinamu će zbog tri žuta kartona paliti čak četvorica igrača koji su zaradili svoju treću opomenu na poljudu, Rahmani, Filić, Ademi, Dumbija, ima tu i puno ozlijeđenih igrača i sigurno da će biti prilike da Rijeka možda dođe i do tri boda i tako možda i već iduće kolo zauzme to drugo mjesto. Sigurno da neće vrlo vjerojatno kod Rijeke biti Ebera koji je ozlijeđen napustio travnjak Rujevice protiv Osijeka, pa evo nadamo da će se Eber što prije oporaviti da može nastaviti lov najboljeg strijelca lige. A s Rujevice naš Korzo ovoga vikenda završilo je 22. izdanje festivala rekreacije i sporta Homo Siteć. Danas je bilo, doslovno kako volimo reći, rijeka ljudi je trčala na korzu čak 17.500 trkača, što je novi rekord Homo Siteća. Najbrojnija utrka bila je ona, dakle, tradicionalna već utrka građana gdje je nastupalo, odnosno trčalo čak 5000 ljudi. Bilo je tu jako, jako puno utrka od štafeta, desetke, memorialne utrke Milka Milinković, E, ali eto, čućemo prvo što je rekla jedna od začetnica e, te utrke, tog festivala, e, samo da pronađem, Verica naša, Verica Mance, šta je rekla dakle, na taj porast što iz godine u godinama sve više više ljudi na korzu. Meni je jako drago, obzirom da sam bila od samog početka u ovoj organizaciji Homos i stvarno je kretali smo malim koracima i ovo je predivno što se događa. Ja se nadam da ovakve stvari možemo napraviti češće i tijekom godine jer stvarno očito građani imaju potrebu e, za ovakvim druženjem, za promocijom fizičke aktivnosti i možda je to ono najvažnije na čemu treba raditi. Više se krećimo, više mislimo o svom zdravlju, a ovo je stvarno svaka čast e, izuzetno zadovoljstvo biti ovdje danas na Korzu u onom službenom dijelu u riječkom maratonu pobjedu je kao i prošle godine, godine odnio Mađar Tamaš Nađ, dok je u polu maratonu slavio kenijac Hosea Kiplagat Tuei. Na rukometnim parketima nastavila se borba za ostanak u ligi, rukometaši zameta gostovali su kod Karlovca u ovom kolu, petom kolu i poraženi su sa 30 naprema 25. Zamet je još uvijek u sasvim solidnoj situaciji, dovoljno odmaknu, od dna da ne bi baš morao strahovati za ispadanje iz lige, ali sigurno da će trebati pobjediti u idućem kolu kada ponovno idu na gostovanje posljednjem metalcu. A krenulo nam je i doigravanje za prvaka Hrvatske u Waterpolu. U četvrtfinalnim utakmicama Primor je na Kantridi dočekalo Jadran i odigrali su nerješeno 10-10 pa će tako odluka o prolazniku u polufinale pasti u Splitu u srijedu kada se igra veliki uzrat od 17 sati. Na teniskim terenima ovoga se tjedna igrao prvi zemljani Masters turnir, onaj u Monte Carlu. Pobjedu ne morate pogađati, naravno odnio kralj zemlje španjolac Rafael Nadal koji je slavio u finalu protiv Japanca Keija Niši Upravo je Niši Kori u četvrt finalu slavio protiv našeg najboljeg tenisača Marina Čilića u tri seta i tako eto na, na tom putu zaustavio Čilića da možda osvoji neke dodatne bodove e, ovdje u Monte Carlo na početku zemljane sezone, budući da je Čilić i prošle godine igrao finale, tako da eto barem je obranio bodove i vjerujem da će ostati treći tenisac svijeta sutra. a potest tjedna pripada bjeloruskom biciklistu Konstantinu Sivkovu koji je osvojio četvrto izdanje utrke Turov Croatia koja je završena danas u Zagrebu. Najbolji hrvatski vozač bio je 39-godišnji Radoslav Rogina koji je zauzeo četvrto mjesto sa minutom i 15 sekundi za ostatka i za pobjednika. Eto ga, završi, smo još jednu emisiju Loptom u mikrofon. Slušamo se već naravno idućega tjedna iduće nedelje. Do tada pozdrav i ugodan večer.